Секавате минатиот пат, минатата сабота започнавме една нова серија, која што нема да биде многу долга, но ќе видиме, не знам ни колку делови се уште ќе има. А, ја насловив како кога Господ прашува, че значи кога Господ поставува прашање. И да се подсетиме минатиот пат, уште на самиот почеток, значи во трета глава Битие, откако Адам и Ева ќе сгрешат, ќе ја прекршат единствената заповед да не јадат од дрвото што е во средината на градината, дрвото на познавање на добро и зло. Господ доаѓа, ги бара, значи, тоа е нашиот Господ, не е онаков како што гјаволот го представува, туку тоа е оној кој што превзема иницијатива, тоа е оној кој што не му е мило да има раскинат однос со нас, туку секојаш пристапува секоја е тука за да го воспостави односот и, и му пристапува на Адама, доаја. И првото прашање беше упатено до Адам, но упатено и до секој од нас. И многу битно, клучно исто така прашање. Каде си Адаме? Адам се крие за прв пат. Срам, страф од Господа, сите оние пропратни последици на гревот. Адам се крие. И видовме, дека тоа не е единствено едноставно прашање каде си Кобајаги, Господ не знае каде е Адам, Господ знае се. Меѓутоа, каде си, во каква состојба си, што стори, што направи подосна прашањето упатено до Ева, меѓутоа, прашање и до Адам, прашање и до секој од нас. Што стори? Да не јадеше едно од прашањата беше од забранетото дрво. Господ се знае. Господ знае каде е Адам, Господ знае што направил, но Господ намерно ги поставува овие прашања, видовме минатиот пат, дека не е тоа откритие на Сократ, не е тоа Сократова метода на поучување, туку уште Господ се служил со прашања за да слушателите, за да оние кои што се актери во случајов Адам и Ева и Каин и Авел ги спомнавме, дојдат до одговори и дојдат до спознание на состојбата во која што се и до, решавање, до решението на проблемот. Секавате прашањето до упатени, упатени до Каин. Уште кога намислил да го убие својот брат Авел, кога се налутил, затоа што неговата жртва не била примена од Господа, се прашањата, зошто си лут? Зошто ти се измени лицето? Иде Господ приметува и такви ситни работи, детали, кои што всушност се предзнак на, на гревот, односно зачеток на гревот, уште тие негативни емоции, кои што можат лесно да доведат, лутината, гневот, лесно доведуваат и до убиство, како во случајот со Каин. И Господ и тука настапил, се обидел да ја поправи ситуацијата, односно да му укаже на Каина дека ќе направи големо зло, да не го прави тоа. Каин не послушал, Каин скокнал, го убил Авела и следува прашањето каде е брат Јавел? Кубајаги пак, Господ не знае каде е Авел. Господ знае со тоа што му вели вика крвта негова од земјата. Таа душност која што и уништување на меѓучовечките односи што ги прави гревот. Страшни, страшни последици. Што направи прашањето? Што стори? Истото прашање до Адам и Ева поставено. Истото прашање до нас денеска. Што направи? Сакајќи Господ преку овие прашања да и Адам и Ева, уште на почетокот, и Каин сватат колку е скап гревот, колку, колку е страшен гревот, всушност. Тоа е оно што како прво грешникот треба да го разбери да го свати. За да побара чарен, ели? Ако мисли дека тоа е ништо, ако е ситница, нели некоја, ситница не е затоа што има страшни последици. Последиците на првиот греф, на Адам и Ева, еве ние ги чувствуваме ден денеска и ги чувствуваат и генерации пред нас и, и после нас. Но Адам и Ева ја прифатиле жртвата, го прифатиле планот на спасението. Се сегавате уште она ветување во трета глава, 15 стих, Јас ке поставам непријателство помеѓу тебе и жената, зборови упатени од Господа до змијата, односно до гјаволот, еве таа голема борба. Јас ке поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и незиното семе. Семе со голема буква. На кој се однесува? Кој е семето? Галатјаните 3.16. Лесен е за пометање, затоа што Јован Дали го пометиме како еден од златните стихови, Галазјаните 3.16, семето е Исус Христос. И Адам и Ева поверувале, се фатиле за ова ветување, и знаеме затоа и Ева верувала дека уште првиот незин син Каин и може би ете тој откупитело тоа семе. За се покажало тоа како неточно, Каин станал првиот убиец, но поентата е Адам и Ева ја прифатиле жртвата. Го прифатиле ова ветување. Тоа се гледа од тоа што подоцна прифатиле и дозволиле да Господ ги, обле, ги соблече првиното <laughs> смоквиното лисие, па потоа ги облече во, во кожа од, од жртвите кои што паднале тогаш, место, место тие да, да загинат. Еве, Господовата милост уште на почеток. Адам и Ева ја прифатиле, и Јавел ја прифатил жртвата, тоа го покажал со тоа што на олтарот донел едно од јагне, значи еве од стадото негово, Значи паднала крвна жртва, како што Господ кажал, но кај не ја прифат. За жал. Господ бил милостив од старт до крај, затоа и му ставил знак, нели, за оној кајнов знак, за кој што зборувавме, за да го заштити, да не се случи да време биде убиен, односно да му даде време на милост, за да се покае. Господ, како што вели во Петрово послание, и затоа и се бави, како што не се бави всушност, изгледа дека се бави, затоа што е милостив и чека сите да дојдат до покаяние. Тоа е нашиот Бог. И сега, следствено на ова, кога грешникот, еве како Адам и Ева и Авел ја прифаќаат, односно сваќаат што е гревот и што треба понатаму го прифаќаат планот на спасението, следствено на ова следи едно важно прашање после овие четири прашања кои што ги читавме во трета глава Битие, и 4 во четврта глава бите упатени до крај, следува едно многу важно прашање, кое што прашање го намеме во Новиот Завет. Че реков минатиот пат дека еден куп прашања има во Библијата, кој што Господ ги поставува, меѓуто нема сите секако да ги обработуваме, туку они кои што се посебно битни и важни, за да направиме една целина. Мате 16 глава 13 стих. Овде има исто две прашања и повторно Првото прашање Исус го поставува до учениците за да полека ги доведи до второто прашање и до соодветен одговор, одговорот кој што тој го барал да го слушне од нив. Ајде да видиме зашто станува збор. Матеј 16:13. А кога Исус дојде во околината на Кесарија Филипова, чирен не зна Божечки крај, кој што имало идоли еден куп, богови еден куп, кипови, храмови, ги праша своите ученици и рече, интересно прашање во склоп на, на цело, целото обкружување кое што се наоѓало во Кесарија Филипова. Че значи, ова е различно од оној град Кесарија, кој што се спомнува во Дела Апостолска, ова е Кесарија Филипова, затоа така. Е насловена за да се разликува. Ги праша своите ученици и рече, еве кој е прашањето. Што велат луѓето кој е синот човечки, алудирајќи на себе. Зошто се нарекува син човечки? Но, но многу места стои ова. За да се поистовети со нас. Исус дојде и стана еден од нас. Човек се изедначи со нас, да. За да значи, се спушти толку ниско доле, за да нас не подигне. Значи, прашањето е до учениците, што велат луѓето кој е синот човечки? Значи, Обичната раја, народот, што вели за мене? Не дека на Христа му е во случај многу битно што велат луѓето, мислам битно му е во смисла на спасение на тие души, меѓутоа ќе видиме што е побитното. битното видите, не прашува што велат старешините, што велат водачите. Нисто се му било јасно што велат, мислам, му било јасно и народот што вели, меѓутоа на многу места наоѓаме што мислеле водачите и старешините за жал на се уште тогаш Божијата црква, Божиот народ. Ајде да читаме во Матеј, значи на, назад малку се враќаме во 10 глава, таму 25 стих. Што мислеле старшините, водачите за Исуса? Затоа и направили хула на Свети Дух. 10.25 Матеј. Ова се зборови на Исуса, но кој што одговараат на ова прашање. Доста му е на ученикот да стане како неговиот учител и на слугата како неговиот господар. Ако стопанот на куќата го нарекува како? Велзевол. Колку повеќе неговите домашни. Сте имале некоја ситуација кога Еве, може би на почетокот сте тргнале со по Божиот пат, а, а ќе слушате коментар ој, демонизиран ој, забегал, вели. Од ѓаволот тргнал. И остава верата, нашата православна вера на нашите предци, така натаму. Меѓутоа, еве стикот, да, и кажува, како го нарекувале Исуса? Велзевул. Управителот а, на, на, на демоните. Тоа е, тоа значи Велзевул. Односно што? Со други Кој е тој кој што управува со демоните? Гјаволот. Замислете се си водството во Божиот народ кој нарекува Исуса гјавол. Така да ништо чудно некојаш и да ни залепат таква етикета и на нас. Значи, прашањето е што велат луѓето. И еве го одговорот. 14 стих во 16 глава, значи Матеј се вракеме. А тие рекоа, значи учениците одговарат во името на народот од она што го слушаат, И пак ќе кажем, Исус тоа, сето тоа го знае. Но, поставените прашања се со одредна цел. Еве го одговорот. Ти рекоа, едни велат дека сино човечки е Јован Крстител. Од каде ова? Кој сметал дека може би Исус е Јован Крстител? Оној кој што се плашал највеќе целата ситуација. Кој, кој, кој е онай виновникот за екзекуцијата и сечењето на главата на Јоан Крстот? Ирод. Отвориме, да отвориме значи, малку на назад, пак во 14 глава Матеј. Значи, тука сме во Матеј. Први и втори стик. Во на време четворовласникот Ирод го чу гласот на Исус. Слушна за Исус. За сите негови чуда, лечење и така натаму. И им рече на своите слуги, Тоа е Јован Крстител. Воскреснал се вратил од мртвите и сега тешко мене, со други збори, Се плаши затоа што и вика затоа силните дела действуваат во него. И потоа кажува зошто е овој негов оправдан страф. Ирод сметал дека во Исуса всушност <laughs> добил се случил некоја реинкарнација на Јован Крстовонство, дека воскреснал и тоеш многу многу не верувале во воскресение, меѓутоа ете чудно како човек од страф ќе каже нешто што може би не верува многу во тоа. А, ајде да отворим во Јован прва глава, дека не е Исус Јован Крстител, дека Исус Јован Крстител се две различни нешта, две, две различни, две различни личности, самиот Јован многу јасно кажува во своите проповеди. Што кажува Јован Крстител за себе? Доаѓаат кај него и кај него праќаат луѓе во прва глава Јован 19 стих. А ова Јовановото сведоштво вели кога јудејците од Јерусалим му испратија свештеници и левити за да го прашаат кој си ти. Многу биле заинтересирани они за било каква појава и лик во тоа време кој ќе се појави ќе предизвика големо внимание и а, кај широките народни маси, затоа што сето тоа ги тангирало нив пред се. Му испраќаат луѓе, старешини и левити да го прашаат кој си Кој е? Кој си ти? И призна, не одрче, та им исповеда. Јас не сум Христос. Првото што го кажува, јас не сум Месијат. Јас не сум Христос. Да им е јасно, значи. И го праша тогаш, што, Илија ли си? Во одговорот на учениците, еден од одговорите е и дека народот мислел дека Исус е Илија. Зошто? Како завршува Стариот Завет во таму? Дека ќе дојде Илија, повторно. Ветено дека ќе дојде Илија, односно и Јован Крстител може да се каже дека бил Илија под наводници, всушност дошол и проповедал во неговиот дух, како што ќе биде на крајот со третиот Илија. Но, вели, значи го прашуваат, па Илија да не си? Не сум одговори. Да не си пророк? Не, одговори. Тош му рекол, кој си? за да можеме да им одговориме на оние кои што ни испратија. Не можеме сега да се враќаме, не пратија за тоа, мораме да, да им вратиме одговор на надлежните таму. Што велиш ти за себе си? И рече, јас сум глас на оној кој вика во пустината, израмнете го Господовиот пат, како што рече пророкот Исаија. спратените беа, да, значи, што кажува Јован Крстител? Јас сум предходникот на Месијата, јас сум оној кој што ќе го подготви патот за неговото доаѓање. И подолу им вели дека тој крштева со вода, но ќе дојде еден кој што е поголем од него, кој што, на кој што тој не е достоен да му ги врзе ни обувките, укажувајќи на Исуса како на јагнето Божие во 29 стих. Утреден Јован го виде Исуса како доаѓа при него и рече, значи кога Исус доаѓа да биде крстен, Еве го Божјето јагне. Еве го ветениот Месија, еве ја жртвата која што ќе се принесе еднаш за секој за спасение на гревоите. Директна врска ова има и со Битие 3.15, она ветување кое што првобитно било дадено на Адам и Ева. Ово е оној за кого ви реков по мене доаѓа човек кој постоеше пред мене зашто беше пред мене. Зато што е од света вечно, зато што е Бог, Бого човек. Јас не го познавав, но затоа дојдов да крштевам во вода за да му го објавам на Израел. он сведочеше уште го видов духот да слегува, значи е го сведоштвото негово. Видов како слегува духот врз него и застанува на него, и тој е оној кој ќе крштева во светиот дух, и јас видов и сведочам дека тој е Божиј син. Тој е Божиј јагне, вели први, на потоа вели, тој е Божиот син. Тој е Месијата кој што го чекате а јас сум само неговиот предходник, оној кој што го подготвува патот. Спомнав, следниот за кој што народот мислел дека е Исус е Илија, и кажев и зошто. Затоа што е ветено од пророкот Малахија дека Илија повторно ќе се јави во последните дни. И кажевме и на што се мисли, и дека Исус не е ни Илија, кој е третата особа овде спомната, значи во, 16, во 14 стих во одговорот, други пак велат дека си Еремија. Се е интересно зашто Еремија се спомнува. Може би затоа што, видите какви зборови кажал Бог за Еремија, која го повикува. Еремија 1.10. Да отвориме во книгата на пророка Еремија 1.10. Знаете, сите тие го чекале Месијат. Цел Израел. И за жал уште го чекаат, затоа што го отфрлили, не го препознале Месијата во Исуса. Но имале многу искривена слика за тоа кој е Месијат и што ќе направи кога ќе дојде. И еве, дело тоа го користеле и овој стих од Еремија 1.10, книга на пророк Еремија 1.10, еве зашто некои сметале дека може би и Исус е Еремија. Слушайте го стихот. Ете те поставувам денес над народите и над царствата, за да истребуваш и разурнуваш, за да сотираш и ништиш, за да градиш и садиш. Оваков Месија сакале тие. И затоа очекувале од Месијата, дека како прво ќе го разурне Римското царство, ќе ги ослободи и така натаму, и ќе владе. И тие ќе владеат заедно со него. И затоа сметале дека можеби Исус е и Еремија. Или пак еден од пророците. И видите, ова не е нешто, можеби, овие одговорили се до некаде, приближно, не дека се точно, тоа има по нешто точно ова, затоа што значи, и Илија бил добар, и верен, и земен на небото, и Јован Крстител, верен, побожен, и Еремија исто така, И самиот Исус навистина бил пророк. Но не само пророк, не само човек, туку многу повеќе од тоа. Месијата е и Бог, и човек. Единствено само тој може да биде онай кој што ќе не избави од гревот, од проклетството на гревот, од самото присуство на гревот. Тоа е оно што тие не можеле да го сватат и затоа во Исуса и не можеле да го видат луѓето како луѓе. И, како што кажав, ова прво прашање било само за да ги подготви учениците за второто прашање, кое што било директно поставено во нив. И читаме понатаму. 15 стих. Тогаш Исус им рече, значи тој им рече, а вие што велите, кој сум јас? И ова е неверојатно важно прашање. Како ова прашање каде си, што направи да не набра од дрвото, забрането дрво, односно го прекрши законот, која ти е состојбата, сгреши, направи греф, страшно нешто, ова е многу битно прашање. Кој е Исус? Кој е Исус за нас? Кој е Исус во нашиот живот? Ако не го прифатиме и сватиме како Месија, како Бого човек, пазите ден денеска а, во христијанскиот свет <clears throat> и ни сите векови се обидуваат да дадат одговор на ова прашање, што мислам е едноставно, меѓутоа ете комплицираат, едноставните работи се комплицираат. Ден денеска некои сметаат дека мислам во христијанскиот свет дека христијанскиот свет. Еве, иако ни сведоци можеби не, не спаѓаат во христијанскиот свет, тие сметаат дека Исус е само пророк, добар човек, тамо добар говорник, така натаму. Дека не е Бог. Ја не знам што да кажам за оние адвентисти кои што се дрзнуваат да објаснуваат дека Исус, да, Исус е син Божи, точно, Исус е син Божи. Не е само, не зел само улога да биде син Божи. Исус е син Божи, тоа дека се родил тамо некаде во вечност. Е па нека ми го објасни некој тоа од луѓето, како тоа Исус е вечен, Исус е Бог и Исус се родил некојаш тамо во вечност. Па значи не е вечен, ако се родил Ако има некоја, некој, до некој момент, значи, он не постоел, така испоѓа. Мегутоа, тоа е друга тема, тоа се тешки теми во кои што ја не знам зашто навлегуваат некој си немаат друга работа. И комплицираат оно што е едноставно. Но, прашањето е овде, прашањето за тоа време било Исус сакал да го постигне она со овие прашања, да го прифатат и признаат како Месија, да го препознаат како Месија. Тоа било клучен момент. Кој е за нас Исус исто така е многу битно. Ако тоа е само еден обичен човек, ако тоа е само некој тамо во дамнешно време човек кој што живеел и бил добар кон сите и лечел, значи бил и добар, добар лекар, добар говорник, така натаму, тош ни нема спас од гревот. Не може да го реши главниот проблем со гревот. Кој сум јас е прашањето и Петар како од пушка, често пати е прв, оној, он го искажува всушност мислењето на сите ученици овде. Не дека само тој знае, препознава во Исуса Месија, туку секојаш брз да каже и како случајно или не, ама за среќа овој пат го погодил. Често пати, знаете, Петар <laughs> во брзината и грешел, меѓутоа овој пат погодил прашањето, односно одговорот на прашањето. Симон Петар одговори рече, ти си Христос, значи ти си Месијата. Признание дека тие веруваат дека тоа е Месијата, син на живиот Бог. Да, Петар одговори одговора точно. Човечкиот син е и син на живиот Бог. Значи, тој е и човек 100%, ама и Бог 100%, и тоа е Месијата, тоа е оној кој што требаше да дојде, е дошол. Тоа е одговорот на прашањето. Тоа треба да биде и наша одговор. Кој е Исус за нас? Тоа е Месијата, тоа е ветениот Месија кој што требаше да дојде, дојде, го положи својот живот на крстот, за да обезбеди спасение од, од гревот. Клучно прашање. Но, како и секојаш, како и Каин и Јавел, кои што се представници на две групи на луѓе, само две групи на луѓе постојат сушност на светот, Авел ја признал таа жртва, која што укажувала на Месијата, кој што ќе дојде и ќе се принесе една за секојаш, Каин не ја признал. Каин си терал по свое, Каин си воспоставил свое богослужение, свој начин на служење на не секако на вистинскиот Бог. Затоа што еден е начинот како му се служи на Бог. Сите други начини се погрешни. Така и денеска е. Така било и во Христово време, дотвориме во Лука 23 глава, да се позабавиме малко со случајот со двајцата злосторници кои што виселе од лево и од десно, заедно со Христа на крстот од 23 глава Лука. Овде озвонува истото прашање во целата толпа народ што се тука. Меѓу овие двајца кои што висе, тие долу кои што се, сите се прашуваат како сега, значи, затоа што Иако Петар, еве не е тоа предмет на проучување, во истата глава, 16 глава, Матеј Петар погодил. Точно одговорил, ти си Христос, ти си син на живиот Бог. Подолу што, што прави во главата? во таа иста глава, ќе упрска работата повторно. Многу вообичајно за Петар. Кога Исус ќе почне да зборува дека да, еве, јас сум Месијата, тоа било и целта всушност на неговите прашања. Сакал да ги подготви на тоа дека Месијата е дојден за да го положи својот живот на крстот Голгоски, да умре таму во Иерусалим. Петар што му одговара на тоа, знаете? Да не даде Бог, нема шанси. Нема шанси ти да загинеш, не можел да ја оствари тоа. Не само Петар и сите ученици. Тоа било тешко за поверување. Како тоа сега Месијата, нивниот Бог, ветениот Месија, треба да загине, да го даде животот. И Исус во таа прилика му рече, излези од него Сотана. Односно, бега од мене Сатана. Мисляјќи на Сатаната, кој што сушто спроговорил преку Петар. Значи да, тие верувале, тие го препознале како Месија, па има и други случаеви, не ги читавме. Еве, ајде за воля на, на, на, на вистината и на, на, на темата. Во Јован само шеста глава ќе се навратиме пред, пред значи да читаме во Лука, 23 глава, може да држите прст. Да се навратиме во Јован шеста глава, тамо на крајот од главата. <clears throat> После онаа тврда беседа Исусова, дека тоа е лебот на животот и дека треба да се јаде неговото тело и да се пие неговата крв. Во 66 стик вели, от тогаш мнозина од неговите ученици се врати и не одеа веке со него, значи после таа тврда беседа. Исус им рече на 12 мината, да не сакате и вие да си отидете. Симон Петр му одговори, еве го повторно, Симон Петр прв. Господи, при кого да отидеме? Господи го нарекува и вели понатаму. Ти имаш зборови на вечен живот. Ние поверувавме и познавме дека ти си Христос, син на живиот Бог. Еве во истиот одговор. Од Петар. Таму во прва глава Јован, најде и само и тоа да го прочитаме на кратко, прва, првата глава од Евангелието по Јован, уште кога Исус ги повикува учениците. Повторно Петар и неговиот брат Андреј, што препознаваат во Христа? Уште на самиот почеток кога се повикани, Че ова не е единствениот момент. А, значи, прва глава Јован, 40-41 стих. Еден од двајцата кои тргнаа по Исусот, како ги чуе Јовановите зборови, беше Андреј, братот на Симона Петра. Значи, кои Јованови зборови? Оние кои што ви читавме предходно. Каде што Јован сведочи за Исуса дека е Божието јагне, дека е Син Божи, дека е ветениот Месија. И, значи, Андри, братот на Симона Петра, тој го најде првин брата си Симона и му рече, го најдавме Месијата. Уше на старт, која се повикани. Го најдавме Месијата, помазаникот. И така потоа нели го доведува кај Исус и техната му техната. Значи не е прв пат. Тие веруваат дека тој е Месија, меѓутоа имаат погрешен концепт за тоа кој и што треба да стори Месијата. И затоа и Петар упрскал работата таму во истата глава, Матеј 16 глава. И сега да се навратиме во Лука 23 глава на кратко да го видиме овој случај со 20 злосторници кои што висат на крстот. Едниот од лево, другиот од десно на крстот на кој што висел Исус. А водеа од 32 стих читам, 23 глава Лука, 32. А водеа и други двајца разбойници за кои за да ги погубат со него и кога дојдоа на местото наречено Голгота, таму раснаа него и злочинците едниот одесно, другиот одлево. А Исус рече, татко прости им, оти не знаат што прават. Еве уште еден момент кој што многу јасно кажува кој е Господ во големата борба, на кој е дјавот. Која го делеа неговото облекло фрлија ждрепка, народот стоеше и гледаше, а старшините се ругаа велејки. Како се ругале старшините?“ оние кои што го нарекувале Велзевол. Сега го гледаат на крстот и велат, други спаси, нека се спаси сами од себе си, ако тоа е Христос, ако тоа е Месијата, нека се спаси и себе си, и другите. Значи, дали веруваат дека Исус е Месијата или не? Па се гледат и се исмејуваат на фактот дека е овој што е на крстот е Месијата. Не, Божи избраник. Му се посмева и војниците кои му се приближуваа и му даваа кисени и веле, ако си јудески цар, спаси се самиот. За нив не е битен Месија, не очекуваат тие Месија, меѓутоа, ако е тој некој цар, еве, како Цезарот, Кезарот, нека се спаси самиот. А над него имаше надпис, напишен со грчки, латински, еврейски букви, овој, ле, овој е јудејскиот цар. Тоа е надписот. А еден од обесените разбойници го хулеше. Че сега се пренесува сликата на овие двајца разбойници кои што висат од лево и од десно. Едниот го хули и истото прашање. Зар не си ти Христос? Ти ли си Месијата? Спаси се себе си и нас, ако е тоа случај. А другиот во одговор го укори. Е сега, внимателно, често пати ги цитираме овие зборови на другиот, од десно. Зар не се боиш од Бога, кога и ти си исто така осуден? И ние сме праведно осудени, зашто го, примивме, го примаме заслуженото од тоа што сме го сториле. Но овој не направи ништо зло. <coughs> Никакво зло. И внимајате што вели. И рече, Исусе, спомни си за мене која ќе дојдеш во Твоето царство покажал една едноставна вера на крстот, висејки на крстот, пред да умре, што се вика, во 11 час на крајот го признал Исуса како цар, и тоа како цар на царевите, и како Месија. Како оној кој што дошол и со тој чин, всушност, овозможува, со таа жртва кој што е дал, овозможува спасение и на него, и на секој оној кој што ќе поверува. И светот е денес исто така поделен, како и овие двајца разбойници. Едните хулат, се подсмеваат, а другите го прифакјаат Месијата. Другите знаат кој е Исус. Многу клучно прашање. Кога грешникот ќе свати каде е, каде е тргнал, дека скинал од забранетото дрво, односно го прекршил законот, кога ќе свати што направил, дека гревот е страшно нешто, тогаш треба да се обрати кон Исуса, да го прифати како она конечна жртва, да го прифати како Месија, како Спасител, како Избавител. Дали Исус е Месија за нас? Дали Исус е Синот Божи? Дали Исус е оној кој што дојде да се принесе за нас? За да можеме ние да бидеме очистени од гревовите, да бидеме спасени. Дела 4.12, со овие два-три стика завршуваме. Зошто е битно да знаеме кој е Исус? За жал, денеска мнозина смета дека е само пророк, цела една верска деноминација. Да, тоа е Месија. Значи, дела 4.12, познатиот стих. Нема спасение ниту во еден друг, Нито има друго име под небото дадено на луѓето преку кое мора да се спасиме. Можно ли е спасението преку некој друг, на друг начин? Не. Точка. Крај. Во Римјаните седма глава, кога Павле вистински ке осознае каде е. Римјаните седма глава. Иако сметал дека е верен, безпрекорен, што се однесува вика до законот, бев безпрекорен. Така сметал, дека го држи во најмала сетница, но се дека не се сретнал со Исуса Христа и сватил колку е грешник тогаш. Сватил дека не може сам, како што истакнавме во пуката, не можеме сам против самите себе, против гревот, против злото во нас, против сатаната, заедничкиот непријател. Се срушил Павле и вели во 24 стик тамо од 7 глава Римените, беден човек сум јас, кој ќе ме спаси од ова смртно тело и веднаш потоа извикува. <clears throat> Еве кај решението. Му благодариме на Бога преку Исуса Христа, нашиот Бог, нашиот Господ. Исус Христос е решението. И Јован 15.5, како точка, но ова наше денешно излагање 15.5, Јован 15.5, јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Нека му слава на Бога, што вака го осмислил планот на спасение. Ако можевме ние нешто, кај ќе ни беше крајот. Ние не можеме ништо, драги браки и сестри. После прашањето каде си, што направи, после прашањето дали скина од заврнетото дрво или сгреши, кај е твојот брат исто така. Многу силно прашање. Што стори, што направи, доаѓа многу битно прашање, клучно прашање, кој е Исус? Нека му е слава на Господа. Господ го пратил својот син, Исус е неговиот син, Исус е Месијата, Исус е и Бог, Исус е и човек, Исус е оној кој што го положи животот за да можеме ние да живееме. И тоа е единствениот начин за спасение, нема друг. Фала, нека му на Господа. Амин.